Egunon eskueli jatian entzule, behatzen lauzun edozein lekutik izan ohe, sukalde, kotxe, laneko, bide edo gune. Omen hotza egiten zaukula, lehtsunak lekuko. Hotza eta ura izotza ez bada, batzutan soberan ere. Bon, espero untsa zirela, gure lujalde baketsu maitagahian. Luzaz berde egon dadila. Negoa laste jaldu zauku bai eta batzuek munduan bihotzean gorputzetan bortizki jasaiten dute. Goizuntan eta duela hilabete bat baino gehiu ala dela, egia ez dut hitzik. Ez, ez dut hitzik ene pentsaketak ekialderuntz joaiten direlarik. Ekialde hurbila, hain hurbila eta iduriz bihotzetatik hain urrun dena. Nola arteaz, kulturaz, molde asolagabean hitzegin gerlen parean. Edo zein gerla noski, baina palestinako gertakariek hitzak kentzen dauzkidate eta ahoa idortzen ere. Ez dut hitzik, ez eta ere malkorik, galduak ditut, neguan loreak desagertzen diren bezala. Nolako garantzia luke kronika kultural batek giza izigarrik eriaren parean. Nolako indarra luke olerki batek milaka jende haur hil direlarik bomben azpian. Mendebaldeko nazioen baimenarekin eta tratamendu mediatiko ezinago desorekatuarekin. Alabiz. Alderantziz, kantatzen, dantzatzen, amesten utzi behar inukea, afruskeriak hunkitzen edo galtzen gaituelarik. Nik, nire biziaren zat badut erantzuna. Baina gizartean, zoin da artistaren eta artearen funtzioa gerla denboran edo endorioan. Hiru gauza aipatuko dauzkizut, gerlak traumatizatu duen gizarte eta gorputzetan nola arteak eragiten ahal erakusteko. Hainzinetik, barkatu azaleko azalpenak izanen direlako baizik. Baina kurios bazira, behar bada, zuhaurek sakontzeko gogoa piztuko dautzu dala. Lehen biak Japonia jaren inguruan dira. Zertako Japonia, Bigarren Gerla Mundiala bukaeran, estatu batuek Japoniako hirurgoita sortzi hiri bombardatu zituzten, milioi bat edo gehiago biktima eginez. Hiroshima eta Nagasakik bomba atomikoa jasantzuten, haien biztanletan ehundaka mila pertsona, behar bada irureun mila biztanle, kolpez hil zirelaik. Ez da gizakien historian holako beste masakerik sekulan izan eta dudaik gabe haien kultura sakonki markatua izan dela. Ez duela aspaldi, Miyazaki mahazki bizidun egile famatuak bere azken filma argitaratu duela. Mutila eta koartza. Miyazakik bere obretan gerla beti aipatzen du. Bereziki, Mononoke Printzesa, Nausika, Gaztelua Zeruan, Haizea Dator, filmetan adibidez. Usu, naturaren zat hain txuntxik orden gizakiaren gaia jogatzen du, eta armekiko duen fascinazio bat usutan agertarazten du baita ere. Azken hortan, mutila eta koartza, historioa Kiotoren bombardaketarekin hasten da. Behar bada hola bere bizia aipatzen daukula ere. Ondotik, esoterismo sakon eta liduragari batetan sartzen gira emeki emeki poesia haundiarekin. Ez baduzu oraindik ikusia, zoaz, merezidu. Eta jara nola bortizkeria, gerla, izigahikeriak arte populagaren bidez salatuak diren. Japonian berriz, Bigarren Gerla Mundialaren traumatismoaren ondorioz eta kontekstu soziopolitiko berezian arte berri bat sortu zen, buto dantza. Dantza garaiki hortan artistak bere espiritua ikertzen du kosmosarekiko duen erlazioa eta bere buruaren kokapena unibartsoaren bihotzean. Buto dantza, gorputzilunaren dantza. Hirugarrenik, Alfred Wolfson aipatuko dauzut judu ja lehen gerla mundialan zauritua izan zen, eta zaurituen gerrasiek traumatizatu zuten aluzinazio auditiboak gehasiak sogaraziz. Urteak pasatzen ditu esperantza handirik gabe, eta hainbaten buruan ohoitzen nolako emozioa zuen tipitan kantatzen zularik. Piskanaka, kantu teknika berezi bat, giza botzaren soinu gehienak eksploratzen dituena, hotx, garatu du bizi izan zuen bortizkeria garaitzeko eta esperantza sortzeko. Esperantza. Nola duela hirurgeita mabost urte libreko erri presondegi batetan, Gaza, sortu diren belaunaldiek esperantza ukaiten aldute. Nola. Lura lorez da jazten, lotatik esnatzean, eguzkia agertzean. Hortzia izarrez apaintzen, loak hartzean, eguzkia agurtzean. Zergatik, Zergatik orduan itzaltzen dira, ihartzen dira, neguko loan, izahak batean, loreak bestean, ene maitearen begietan. Loratuko ote, biztuko ote zaizkit, begi maiteok, uda begian behiro, josan hartze. Lorerik gabeko neguan, ara ikusten dudala baratze soko hortan, kamelia eder hori. Duala egun zonbait kimuak loratzen hasi zaizkiola. Lore suri apainduz.